Johannes hoofdstuk 5 Hierna was daar weer een feest van die jode, en Jezus het daarvoor Jerusalem toegegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar een bad met die Hebreeuwse naam Bethesda. Dit het vijf pilaargangen gehad, waar daar baie gestreemdes geleed, blindes, kreupeles en lammes. Onder hulle was daar een sekere man, wat al 38 jaar lang ziek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom: "Wil jy gesond word?" Die sieke het hom geantwoord: "Meneer, ek het niemand om in die bad te sit as die water in beweging kom nie en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in." Jesus sê toe vir hom: "Staan op. Tel jou goed op en loop." Oombliklik het die man gesond geword. Sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is: "Dit is 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou goed dra nie." Maar hy antwoord hulle: "Die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê: "Tel jou goed op en loop." Hulle vra hom toe: "Wie is die man wat vir jou gesê het: "Tel jou goed op en loop?" Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom: "Kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie." Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer My vader werk tot nou toe en ek werk ook. Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie vader genoem en hom so met God gelykgestel. Toe het hy hom verweer en vir hulle gesê: "Dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen." wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy doen. En hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan. Soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Self veroordeel die Vader niemand nie maar die oordeel het hy geheel en al aan die seun oorgelaat. Daarom moet almal die seun eer net soos hulle die Vader eer. Wie nie die seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dit verseker ek julle. Wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die dooies die stem van die seun van God sal hoor en die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die seun gegee om dit in homself te hê hy het hom ook volmag gegee om te oordeel omdat hy die seun van die mens is. Moenie hieroor verbaas wees nie. Daar kom 'n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe. En die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Uit my eie kan ek niks doen nie oordeel soos ek dit van die Vader hoor. En my oordeel is regverdig omdat dit nie my wil is wat ek nastreef nie, maar die wil van Hom wat my gestuur het. As net ek oor myself getuig, is my getuienis nie geldig nie. Daar is ook iemand anders wat oor my getuig. En ek weet dat die getuienis wat hy oor my aflê, waar is. Julle het 'n afvaardiging na Johannes toe gestuur en wat hy getuig het, is die waarheid. Nie dat ek op die getuienis van 'n mens steun nie, maar ek noem dit sodat julle gered kan word. Hy was die lamp wat gebrand en geskyn het en julle was gewillig om julle 'n rukkie in sy lig te verheug. Maar ek het getuienis wat nog gewigtiger is as die van Johannes. Die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi en waarmee ek nou juis besig is, lê oor my getuienis af en bevestig dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het, het ook oor my getuienis afgelê. Sy stem het julle nog nooit gehoor nie en sy gestalte ook nie gesien nie. En sy woord lewe nie werklik in julle nie omdat julle nie in die een glo wat hy gestuur het nie. Julle ondersoek die skrif omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juis die skrif wat oor my getuig. Tog wil julle nie na my toe kom sodat julle die lewe kan kry nie. Ek is nie gestel op die eer wat mense bewys nie, maar ek ken julle en ek weet dat julle nie liefde vir God in julle het nie. Ek het in die naam van my Vader gekom en tog aanvaar julle my nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal julle hom aanvaar. Hoe kan julle ook in my glo terwyl julle gestel is op die eer wat julle van mekaar ontvang en nie die eer soek wat van die enigste God afkom nie? Moenie dink dat ek julle by die Vader sal aankla nie. Dit is Moses op wie julle julle hoop gefestig het wat vir julle aankla. As julle Moses geglo het, sou julle in my geglo het, want hy het van my geskrywe. Maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?